beshinchi bob bir kuni hazrati ayso ginasor ko'lining bo'yida turganda kishilar uningdan xudoning so'zini anglash uchun uning atrofiga zich olashdi hazrati ayso ko'l bo'yida turgan ikki kemini ko'di beliqchilar kemidan tushib qirg'oqda to'rlarini yuyishyotatdi hazrati ayso beliqchi simonning kemisiga chiqib uningdan kemini qirg'oqdan sal yiroqlatishni talab qildi ondin u kemada o'ltirib haloyiqqa ta'lim berdi ta'lim berib bo'lgandan keyin simonga kemini cho'nqirroq yaga haydab berib to'rlinglarni selib belg'inglarni tutinglar dedi ustozim biz kechichi japa tortib hech narsa tutolmadik dedi simon biroq deginingizga binoan to'rni sasak salayli shuning bilan ular to'rlarini ko'lga silividi beliqlar to'rg'i patmay торлар to'rlar yirtilishga boshladi ular boshqa kemitki sheriklarini yordamga chaqirishdi ular kelib beliqlarni ikki kemiga liq qochilividi kemilar beliqning jiqilg'idan cho'kib ketgili tas qoldi bu ishni ko'rgan simon hazrati aysoning oldida tizlinib turib hey rabbim mandan yiroqlashim gunohkorman dedi chunki simon va uning sheriklari bunchavola ko'p beliq tutqanligidan hayron bo'lgan edi boshqa kemadagi sheriklari zabaydinning o'g'illari yoqub bilan nomi hayron bo'ldi hazrati ayso simonga qo'rqma buningdan keyin beliq tutishning o'rniga manga odam tutsan dedi ular kemini qirg'oqqa to'xtatib hamma narsasini tashlab hazrati aysoga agishib mondi bir qitim hazrati ayso ma'lum bir sharga borgandan keyin butun badanini mahob qoplab ketgan bir kishi uni ko'ribla uning oyig'i yiqilib taqsir agar xohlasangiz meni kesimdan saqaytib pok qilg'aysiz deb yolvurdi hazrati ayso uningga qo'lni tekisib turib xolayman pok bo'g'in devidi bu odamning bandiki mahov kesili shu on saqaydi hazrati ayso uningga hozir bu ishni hech kimga tinma lekin u dil markaziy ibodatxonaga berib ruhoniyga o'zingning saqayganligingni ko'rsat ondin buni boshqalarga isbotlash uchun Musa payg'ambarning amri bo'yicha mahov kesildin saqayganlar qilish tegishlik qurbonlikni qil deb topiladi garchi hazrati ayso bu ishni hech kimga tinma degan mu, u to'g'risidagi xabar texmu pur nurg'un xalq uning ta'limini anglash va o'z kasalini saqaytish uchun uning oldiga keladi. hazrati ayso bo'lsa pot pot tinch yalagi berib duo qiladi bir kuni hazrati ayso ta'lim berayotganda uning yonida parisilar va tavrat ustozlari o'tiradi ular galiliya yahudiya o'lkalarining har qaysi yez qishloqlari va yerusalimdan kelgan edi rabbimizning kuch qudrati hazrati aysoga yor bo'lg'ashqa kasallarni saqatyotadi shu asnoda bir qancha kishi zambilga yotqizilgan bir polashni ko'tarib kelib uni uyning ichidagi hazrati aysoning oldiga akirishga tirishdi biroq odamning to'llig'idan kechalni akramay o'ziga elib chiqib o'gizidan tunglik ichib kechalni uyning ichiga zambilda tushirib haloyiqni ortida turgan hazrati aysoning oldiga akeldi ularning ishonchini ko'rgan hazrati ayso yilqi polachga do'stim gunohlaring kechirim qilindi dedi yilqi tavrot ustozi bilan parislar bir biriga qo'rqmasdan bundoq kupr so'zlagan bu odam kimdir xudodan boshqa hech kimning gunohlarini kechirim qilish huquqi yo'qku deyishdi ularning ko'nglida nima o'ylayotganligini bilgan hazrati ayso ularga mundoq dedi sizlar buni nima uchun kupurliq deysizlar gunohlarim kechirim qilindi deyish osonmi yoki o'rningdan tur mong deyishmi albatta aytmoq oson qilmoq tez ammo hozir inson o'g'lining yer yuzida ham gunohlarni kechirim qilish ham kasallarni soqaytish huquqiga ega ekanligini isbotlab beray dedi ondin polaj kasalga o'rningdan tur o'rin kirpangni yig'ishtirib uyingga qayt deb buyurdi heliqi odam darhol ko'pchilikning oldida o'rnidan dast turib o'zi yotgan zambilni ilib xudoni madhiyliginicha uyga qaytdi buningga hayron bo'lgan ko'pchilikmi xudoni madhiylashdi va hongtong qolgan holda bugun biz aqlimiz yetmaydigan ishlarni ko'rdik deyishdi bu ishdan keyin hazrati ayso u yerdan chiqib loyi ismli bir bojgirni ko'rdi u boj yig'ilgan joyda o'tiradi hazrati ayso uningga manga agashgin dedi lovi o'rnidan turib ishni tashlab hazrati aysoga agashdi shu kuni lovi uyida hazrati aysoga katta ziyofat berdi taklif qilingan nurg'un bojgirlar ва va ular o'xshash kishilarmi hazrati ва va shogirdlari bilan hamdastxon bo'ldi keyin ba'zi parisiylar va ularning diniy iqimidagi ba'zi Таврот ustozlari ranjigan holda hazrati aysoning shogirdlariga sizlarning bojgir ва gunohkorlar bilan bir dastonda o'tig'ininglar qandoq gap deyishdi hazrati ayso уларга: sog'lom одам эмас, balki kesal odam tevqo muhtojdir man o'zlarini durust hisoblaydiganlarni emas balki o'zlarining gunohlarini to'niydiganlarni tovi qilishga chaqirg'ili keldim deb javob berdi ba'zi kishilar hazrati aysoga yahyo payg'ambarning shogirdlari pat pat ro'z tutib duo qiladi parishlarning shogirdlarimi shunda qiladi sizning shogirdlaringiz ajab yab ichiqli yuridigu deyishdi hazrati ayso ularga to'yi bo'layotgan yigit texi to'y ziyofatida turgan chog'da mehmonlar hasad chekayotgan odamlardek ro'za tutsa qandoq bo'g'ini albatta bo'lmaydi ammo yigitning ulardan elib ketildigan kuni kelidi ular ana shu chog'da qayg'u hasrat chakkinidan ro'zi tutidi dedi hazrati ayso ularga yana bir tamsil keltirdi hech kim yangi ko'nglikini yirtib uni koni ko'nglikiga yamoq qilmaydi unda qilsa yangi ko'nglakmi yirtiladi yirtib ilingan yamoqmi koni ko'nglakka yarashmaydi shuningdek hech kim yangi sharobni ko'nitulumga qochilmaydi agar unda qilsa yangi sharobning ko'pishi bilan tulum yeriludida sharobmu to'kilib ketadi demak tulummu kotin chiqidi shuning uchun yangi sharobni yangi tulumga qochilash kerak uning ustiga koni sharob ichib yurgan har qandoq odam yengisini ichishni xohlamaydi bo'ldi ko'nsi yaxshi ekan deydi